Egun behikia tuberkulozaekin menuian. Europear bat arzunak bimireta lauian plazaratu oharak dio, ehoik izan dien kabaletan edienik izan bada tuberkuloza kosa, kabale horren agia ezin litekela jan. Argida. Salbuketa ber ohareko ondoko paragrafuak azpimaratzen diala tuberkuloza, kosaz, hunkiak, dien, korpizkiak, kenduz geostik, agia jan gari dela. Manea horrez, urte guziz tuberkuloza kosaen gatik eroik izan dien sortzi mila bat behiek finitzen die supermerkatuetako barketetan salgai. Eta ez kalitate deskateko agi agigiza, baizik eta premier choix bezala. Kalitate bikain giza zen eta delako sortzi mila behihoik, agitako behiak beitia eta ez hameka urtez yuhaitza bezala ezne emaiten izan dien Primolstein arazako behi antzutu agizail dunak. Haskuak lezake tuberkulozaen kosa sohoz baskagia heda eta uduz alhatziai kostuz kosa kabaletan charleite. Eranada, sumaiten nahigabeek besten zoriona egiten diela, Kasu juntan pu, hala agitzen da. Gaitza zunkiak dene txaltiak estadua enganik kompensazio zerbaitu keiten du. Hortaz jakinian, bigar edo xaral bezalako markek jos presioak hausten dutie, euro bat eterdi agi kosatu kilokal eskeniz laboaiai, ohiz bana beste hiu eterdi josik delaike karkasa kilua tratuhunen ondoioik ez da preforsta senditzen jozliaen musan, ezpeita apaltzeik agertzen agiaren saltzeko mementuan. Uberizazioa aipatzen den garaihuntan, tuberkulozizazioa e aipa ahal leite kasuzumaitetan. Apetituhun!